auscultu cae ripetu. Porzio quar. Antau tri semainoi aperis la nua porzio de la exerzaro auscultu cae ripetu. Ien la quara porzio, dedicita al novlernantoi. Banano, melono, orangio, citrono bananoi, melonoi, orangioi, citronoi. Mi mangias bananon, vi mangias melonon, li mangias orangion, si mangias citronon. Mi mangias terpomoin, vi mangias salaton, li mangias colbasson, si mangias caroton mi trincas bieron, vi trincas shaum vinon, li trincas pom sucon, si trincas nur aquon. Mi estas malsata, vi estas soifa, li volas nun mangi, si volas nun trinki. Mi povas compreni, vi povas paroli, li povas labori, si povas riposi. Mi estas maljuna, vi estas tre juna, li estas jambiro, si estas knabino. Mi estas germano, vi estas italo, li estas hispano, si estas francino. Mi devas veturi, vi devas controli, li devas ausculti, si devas saluti. Mi shatas voyaggi, vi shatas pilcludi, li shatas discuti, si shatas lautlegi. Mi volas nun mangi terpoman salaton. Si volas nur trinki pomsukon cun aquo. Ciu eble li volas nun trinki bieron? Ciu eble vi volas nun mangi basson? Jes certe, mi volas nun mangi orangion. Jes certe, li volas nun trinki bieron. Si certe ne volas nun trinki pomsukon sed iuna virino tre shatas sham vinon. Itala artisto presentas programon. Li cantas cae danzas cun bela virino. Si estas tre iuna, cun vocio angela. Si cantas canzonon en granda salono. La gastoi applaudas pos scia presento. La filmo promessas vesperan plesuron. Li estas conata teatra actoro. Li havas la chanson ricevi premion. Renoma firmao donatsos la monon li morgau subscribos la novan contracton. Li ludos la rolon en urba teatro. Si estas contenta pri tiu decido. Si estas libera por fari nenion. Si povas electi la giustan metodon. Ni povas nun lerni el tiu eraro. Ciu ciui comprenas la fraso in citie. Ne ciui consentas cun tiu propono. Ni devas discuti pri tiu afero. Ne daurigi citium discuton. La solvo por ne estas facila. Vi devas ripari la gravan defecton mi scias che tio presentas problemon. Set helpos al ni lia faca consilo. Mi petas pardonon pro mia eraro. Ciu via avino jam estas vidvino? Hodiau la avo visitos concerton li shatas musicon cae ludas pianon. La bebo nun dormas en sia liteto. Mi estas tre laza post pesa laboro. Mi volas riposi sur sofo dum horo. Mi prenas covrilon cae fermas oculoin. Dormeto min captas mi estas contenta. Bacistoi laboras dum frua mateno. Vi devas enschalti la laut parolilon. Au ciu vi preferas orel auscultiloin? Mi havas tre simplan respondon por tio. Si shatas ausculti classican musicon.